Հայաստանին եւ Արցախին նվիրված զեկույցները վտանգ են ներկայացնում։ Արցախում արդյոք կանցկացվեն համանդրական բարեփոխումներ։ Վերին շնչարական ուղիների սուրվարակի ճիվանդությունների հետ կապված շտապօգնության կանչերի թիվը չի ավելացել։ Ռուսաստանը ամրացնում է Հայաստանի անվտանգությունը։ Ադրբեջանի նախագահը չի համարձակվի գնալ լայնամասշտաբ պատերազմի, Ռուսաստանը մտադիր է վերակազմավորել ՀԱՊԿ-ն։ Գերման Ստերլիգովը խորհուրդ է տվել այցելել Արցախ։ Այսօր հրանդինքի սպանության օրն է։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը արտգոստախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորությամբ մասնակցել է Բրյուսելում տեղի ունեցած Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության խորհրդի 16-րդ նիստին։ Էդվարդ Նալբանդյանը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանգուցալուծման բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումները, Ադրբեջանի ապակառուցողական եւ սադրիչ գործողությունների հետևանքով Արցախի հետ շփման գծում եւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Անցյալ տարի արձանագրվեց Ադրբեջանի կողմից հրադադարի կոպիտ խախտումների զգալի աճ, այդ թվում ծանր զինատեսակների օգտագործմամբ, որոնք բազմաթիվ մարդկային զոհերի պատճառ դարձան։ ԵԱԿ-ն Միսկի խմբի համանախագահները հասցեական կոչեր հղեցին Ադրբեջանին զսպվածություն ցուցաբերել, հարգելել հրադադարի համաձայնագիրը, հակամարտության խաղակարգավորման իր հանձնառությունները, չխոչընդոտել բանակցային գործընթացը, համաձայնել շփման գծում եւ սահմանին հրադադարի խախտումների հետաքնության մեխանիզմի ստեղծմանը, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Էդվարդ Նալբանդյանը վստահեցրել է, որ Հայաստանը շարունակելու է համատեղ ջանքերը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ ուղղված Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղակարգավորմանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորումը Եվրամիության համար առաջնային է մնում։ Այս մասին ասված է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորհրդի 16-րդ նիստի արդյունքում հրապարակված մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Եվրամիությունը նորից հաստատում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում ստատուս քվոն անընդունելի է։ Զորքերի շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս։ Եվրամիությունը կրկնում է զսպվածության եւ հակամարտության կարգավորման ՀՀԿ ջանքերին մասնակցելու իր կոչը։ Բացի այդ, Եվրամիությունը հաստատում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափին հավատարիմ մնալու իր դիրքորոշումը։ Եվրամիությունը կոչ է անում շարունակել երկխոսությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այդ թվում նախագահների մակարդակով։ Եվրամիությունը հաստատում է խաղաղգործունեության աճակցելու իր դիրքորոշումը եւ խաղաղ համաձայնության գալու դեպքում հաստատում իր պատրաստակամությունը հակամարտությունից դժուժած շրջանների վերակառուցման եւ վերականգնման աճակցության հարցում, ասվում է հայտարարության մեջ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում հայկական պատվիրակությունը արել է հնարավորը ձմեռային նստաշրջանում հաջողություն գրանցելու համար։ Այս մասին ասել է պատվիրակության անդամ Վահան Բաբայանը, անդրադառնալով հունվարի 26-ին վիայժողովում քվեարկության դրվելիք հակահայկական զեկույցներին։ Հակահայկական զեկույցները աննախադեպ են եւ հակասում են Մինսկի խմբի ձևաչափին եւ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմանը։ Զեկույցները իրավական եւ քաղաքական առումով լիարժեք չեն, Դրանցով խախտվում են նաև վեհաժողովի կանոնադրության հիմնական սկզբունքները։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը միակողմանի մոտեցում է դրսևորում, ասել է Վահան Բաբայանը։ Ռուսաստանի պատվիրակության չմասնակցելը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի այս տարվա առաջին նստաշրջանին, որը մեկնարկում է մեկշաբաթից Ստրասբուրգում, որևիցե ազդեցություն չի կարող ունենալ Հայաստանի համար եւ Հայաստանի դեմ երկու հակահայկական զեկույցների հարցում։ Նման կարծիքի հայտնել քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը։ Մասնակցեր թե չմասնակցեր, դա Հայաստանի Հանրապետությանը ոչինչ չեր տա, որովհետև Ռուսաստանի պատվիրակությունը ձայնից զրկվել է անցյալ տարի, ասել է նա։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը վերջերս տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է Հայաստանում տեղի ունեցած համանդրական բարեփոխումներին։ Հնարավոր է հայկական մի պետությունում գործի կառավարման մի համակարգ, իսկ մյուսում ուրիշ։ մի Արդյոք նախատեսվում են Արցախում եւս համանդրական բարեփոխումներ անցկացնել, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ 25 տարիների ընթացքում Արցախում փորձարկվել են եւ խորհրդարանական եւ նախագահական կառավարման ձևերը։ Կառավարման ձևերի փոփոխության հարցում պետք է ելնել այն իրողությունից, թե հանրային ինչպիսի պահանջարկ կա այսօր մեր երկրում։ Հաջորդ տարի մենք նշելու ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձը։ Սա նույնպես լուրջ, այդպես հոբելան է, բայց ոչ միայն իր տարեթվային իմաստով, այլ մեր անցած ճանապարհով։ Հաջորդ տարի նաև լրանալու է մեր համանadrության ընդունման 10-րդ տարեդարձը։ Իստում է, որ երբեք էլ ոչ մի թեմա Ղարաբաղում փակ չի եղել, եւ այնպես չէ, որ մենք համանadrական բարեփոխումների մասին սկսել ենք խոսել վերջին ամիսներին։ Ուզում եմ ձեզ բազմապես տեղեկացնել, որ 2013 թվականի թվականից սկսած գուցե ոչ հրաապարական, բայց քաղաքական ուժերի տվյալ դեպքում խոսքը այն ժամանակ ներ parlamentum ներկայացված քաղաքական ուժերին է վերաբերում, մենք մի քանի փուլերով այդպիսի կոնսուլտացիաներ, խորհրդատվություններ ենք անցկացրել։ Բնական է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած համանդրական բարեփոխումների հանրակրվեից հետո այդ խոսակցությունները Արցախում ավելի են աշխուժանալու։ Իրավիճակը պետք է անընդհատ քննարկվի, շարունակվի, որ เป զի տեսնենք թե հաջորդ քաղաքական զարգացումները ինչպիսի հնարավորություններ են տեղ վերահայտում կամ բացահայտում այդ թեմաների զարգացման համար։ Աշոտ Ղուլյանի հավաստմամբ առաջիկայում իրավիճակին համարժեք շարունակվելու են խորհրդատվությունները, որ เป զի որոշակի քաղաքական պայմաններ ձևավորվեն այդ բարեփոխումների մասին ավելի կոնկրետ խոսակցության նպատակով։ Այս պահին ես ճիշտ ասած դժվարանում եմ այդ հարցը օրակարգային թիմ 1 հարց դիտել, որովհետև ստեղծված իրավիճակում ես կարծում եմ, որ ձեզ մոտ էլ երևի այդ տպավորությունը պիտի լինի մեզ համար առավելապես անվտանգության եւ պաշտպանության հարցերն են ավելի ակտուալ դարձել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Արցախում վերին շնչարական ուղիների սուրվարակի ճիվանդությունների պատճառով վերջին օրերին ամբուլատոր տնային եւ շտապօգնության կանչերի թիվը էապես չի ավելացել։ Այս մասին հայտնել են Արցախի առողջապահության նախարարության մամլոյ ծառայությունից։ Ինչպես ոչ աշխատանքային, այնպես էլ աշխատանքային օրերին առողջապահության նախարարությունը աշխատել է արտակարգ ռեժիմով, նախարարության պաշտոնյաները այցելել են Ստեփանակերտի բժշկական հաստատություններ, մասնագետների կողմից շարունակվել են ամենօրյա մշտադիտարկումները, բակային համայցերը։ Աշխատանքային այցով Չեխիայի Հանրապետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստան-Չեխիա падգամավորական բարեկամության խմբի ղեկավար Էդվարդ Շարմազանովը հանդիպել է Չեխիայի խորհրդարանի սենատի փոխնախագահ Զդենեկ Շկրոմախի հետ։ Հանդիպանը անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային խնդիրներին։ Կողմերը նշել են, որ հակամարտությունները պետք է կարգավորեն բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը ընդգծել է, որ Չեխիայի եւ Սլովակիայի 1993 թվականի խաղաղ ապահարզանը պետք է օրինակ ծառայի նախևառաջ Ադրբեջանի համար։ Արցախի ժողովուրդը նույնքան իրավունք ունի իր ճակատագիրը տնօրինելու, որքան ցանկացած այլ քաղաքակիրթ երկրի ժողովուրդ, նշել է Էդուարդ Շարմազանովը։ Ռուսաստանը ամրացնում է իր դաշնակցի Հայաստանի անվտանգությունը տարածաշրջանային սպառնալիքներին վտանգներին դիմակայելու համար։ Այս մասին ասել է ռուս ռազմական փորձագետ Իգոր Կորոչենկոն, անդրադառնալով այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանը ամրացնում է Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան ռազմական նշանակության ուղաթիռներով, անօթաչու սարքերով եւ այլ սպառազինությամբ։ Ռազմաբազայի զինումը մեզ կտա վստահություն, որ անվտանգությանը սպառնալիք լինել չի կարող, որ անվտանգությունը կապահովի եւ ցանկացած ագրեսիվ գործողություն, ում կողմից էլ որ դա կազմակերպված լինի, կստանա համարժեք պատասխան։ Սրա շնորհիվ Կովկասում կապահովի կայունություն, նշել է Իգոր Կորոչենկոն։ Ռազմական փորձագետի խոսքով Հայաստանի անվտանգությանը այս փուլում կարող է սպառնալ օրինակ Թուրքիան, որի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ լարված են։ Կորոչենկոյի համոզմամբ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ուժգնացումը փոխշահավետ է երկու պետությունների համար, բխում է թե Ռուսաստանի, թե Հայաստանի շահերից։ Բաթումի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցում անցկացվել է 1990 թվականի հունվարին Բաքվում տեղի ունեցած հայկական ջարդերի 26-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառում։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Արամ Գրիգորյանը իր խոսքում շեշտել է, որ Բաքվի Կիրովաբադի Շամխորի Մարաղայի դեպքերը 20-րդ դարում տեղի ունեցած եղերնագործությունները, ինչպես նաև 1988 թվականի Սումգայիթյան ջարդերը մռացության մատելու եւ մեղավորների անպատժելիության անմիջական հետևանք հետևանքն էին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի համարձակվի գնալ լայնամասշտաբ պատերազմի Ղարաբաղում։ Նրա համար ռիսկերը մեծ են, քանի որ նա մենակ է մնացել։ Այս մասին հայտարարել է Modus Vivendi վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։ Նրա կարծիքով մեծ է վտանգը, որ պատերազմը կընթանա նրա համար անցանկալի հունով։ Ցավոք, լարվածությունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում կշարունակվի, կլինեն զոհեր, բայց լայնամասշտաբ պատերազմ ես չեմ կանխատեսում, ընդգծել է Պապյանը։ Ռուսաստանը մտադիր է վերակազմավորել ՀԱՊԿ-ն դարձնելով ունիվերսալ միջազգային կազմակերպություն։ Ռուսաստանը մտադիր է զարգացնել փոխում համագործակցությունը գործընկերների հետ։ Մեր երկիրը ակտիվորեն կօգտագործի ԱՊՀ եւ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տարածաշրջանային եւ ենթատարածաշրջանային ինտեգրացիայի ներուժը, ինչպես նաեւ կիրականացնի ՀԱՊԿ-ն ունիվերսալ միջազգային կազմակերպության վերակազմավորելու գործընթացը, որը ի վիճակի կլինի հակազդել մարտահրավերներին եւ ժամանակակից սպառնալիքներին։ Ասված է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանցի գործարար եւ հասարակական գործիչ Գերման Ստերլիգովը կրասնոդարցիներին խորհուրդ է տվել Արցախի հանրապետություն այցելել։ Այս մասին նա խոսել է Կրասնոդարում Ռուսաստանի պատմության մասին իր գրքի 5-րդ Ադամից միջև Պուտին վերնագրով հատորի շնորհանդեսի ժամանակ։ Ղարաբաղում մարդիկ պահպանել են իրենց լավագույն մարդկային հատկանիշները եւ ուրախ են ոչ միայն հյուրերի ընդունել, հատկապես Ռուսաստանից, այլև միմյանց։ մի Բացի այդ, գործարարը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն մոլորակի ամենից անվտանգ վայրն է գոչել։ Ղարաբաղում հանցավորություն չկա, երեխան կարող է թանկարժեք իրերով գիշերը Ստեփանակերտի մի ծայրից մյուսը գնալ եւ ոչինչ չի պատահի, ասել է նա։ Ստերլիգովը առանձնացրել է հատկապես տարածաշրջանի էկոլոգիական մակրությունը, որտեղ դեռևս կարելի է գետից ջուր խմել։ Ստամբուլի հայկական Ակոս Շաբաթաթերթի նախկին խմբագիր Հրանտինքի սպանության օրը հունվարի 19-ին Հրանտի ընկերներ նախաձեռնության կողմից Ակոս Շաբաթաթերթի նախկին խմբագրության մոտ տեղի է ունեցել հիշատակի միջոցառում։ Սկո արարողությունը սկսվել է Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում։ Հավաքվածները շարժվել են դեպի Շիշլի Ակոսի նախկին խմբագրության շենք, որի դիմաց 9 տարի առաջ սպանվեց Հրանտ Դինքը։ Ադրբեջանի գրեթե ոչ տարածքում գների կտրուկ բարձրացման դեմ ծայր առած բողոքի ալիքը ազդիվի պետական հերոստաընկերության եթերում խոճապի եւ հիստերիայի պատճառ է դարձել։ Այսօր առավոտյան Խաբերլար լրատվական ծրագրի թողարկումը սովորական 20 րոպեի փոխարեն տևել է 40 րոպե։ Այն սկսվել էր նախագահ Իլհամ Ալիևի սեփական ժողովրդի հանդեպ ունեցած սիրո եւ հոգատարության մասին սյուժեով։ Պետության ղեկավարի ելույթի մանրամասը լուսաբանումից հետո եթեր դուրս եկավ եւս 1-10 րոպեանոց սյուժե, որում Բաքվի բնակիչները էքստազի մեջ շնորհակալություն են հայտնում սիրելի, թանկագին, հարգելի նախագահին, փետրվարի 1-ից առանձին քաղաքացիների կենսաթոշակը 10%-ով բարձրացնելու հրամանի եւ բյուջետային աշխատողների մի մասի աշխատավարձերը բարձրացնելու համար։ Սակայն ակնհայտորեն դանդաղ գիտակցելով սեփական երկրի պատկերը, խմբագիրները շատ երկար ժամանակվա ընթացքում առաջին անգամ հրաժարվել են եթերում ամեն օր հնչող իրենց հորջոժումամբ բոլոր առումներով ամբողջովին սնանկացած Հայաստանի մասին արտահայտությունից։ Այս անգամ նրանք ստիպված էին բավարարվել միայն հարևանների մոտ խոզի գրիպի մասին կարճ նյութով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դատի է տվել ընդդիմադիր հանրապետական ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարօղլուին։ Էրդողանին դուր չեկել, որ Քլիչդարօղլուն նրան բռնապետ է անվանել։ Քլիչդարօղլուն մեղադրվել է բացեի բաց վիրավորանքի համար, իսկ նախագահին վիրավորելը Թուրքիայում քրեական հանցագործություն է համարվում։ Թուրքիայի ընդդիմության առաջնորդը ավելի վաղ արտահայտվել էր այդ երկրում գիտնականների ձերբակալման ֆոնին, ովքեր դեմ էին արտահայտվել քրդերի դեմ Անկարայի գործողություններին։ Քլաչդարօղլուն ասել էր, որ գիտնականներին մեկը մյուսի հետևից ձերբակալում են բռնապետի հրամանով։ Թուրքիայում ահաբեկչության մեղադրանքով անցած շաբաթ 27 գիտնականներ ձերբակալվել։ Թուրքմեն վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, տեղումներ, վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 3-ից 8 աստիճան տաքություն։ թվական ծրագիրն ավարտվեց։